Tawa kah capítulo. Mojo tarpojmanta. Jochapa patampi Jesús OCTAVAN yachachita hayariptinmi, liaparuna chayman Junyuna kururja. Achkallaña kuna kaptinmi, Jesús hucha ukupi botiman yaykuspan tiyaykurja. Liaparuna runañatagmi hucha pikarja karja. Chayme Jesús rikchanachikunawan, achkalyataña yachachirja. Oyarichik. Pukrunam rerja tarpuko. Mujuta maqchiptinmi wakin wichirja ñanman. Hinaptinmi kullkukuna mikururja. Wakinñataqmi wichiykurja mana ancha allpayuq ranraman. Hinaptinmi chay muju chaylla wiñaramurja as allpallapi kasqanrayku. Inti rupamuptinñataqmi mana sumaq sapichakusqa kasqanrayku chakirurja. Wakin mujuñataqmi wichiykurja kichka kichka ukuman. Hinaptinmi kichkakuna wiñaruspa muhu wiñaqta ejuyarachirqa. Chaymi manaña rururqachu. Wakinñataqmi allin allpaman wichiykurqa. Chaymi wiñamuspan rururqa. Wakinmi huk muhullamanta rururqa kimsa chunkata. Wakinñataq suqta chunkata. Wakinñataq pachakta. Uyariwaqniykunaqa kasukuychikya. Rikchanachiykunaqa imapaqmi kasqanmanta. Jesús apayang niya kachkaptingmi, ichpan pikah kuna disipulun kuna piwan Jesus tatapurjako. Iman inantak chayri mas kaiki rikchanachi kunaha, nispa. Jesús Jesus ñatahmi paikunata nerja. Hamkunamanmi Dios pa pamunaychakushangmanta, ñawpaq mana chikunata Waking yachasqaykichikunata yachachikichik. Wakin runakunamanmi ichaqa lliwta yachachinay rikchanachiikunallawan. Chaynapi, papas mana rikukunankupaj. Uyarispapas mana entiendinankupaj. Diosman mana kuterikunankupaj. huchan huchankumantapas mana pampachasqakanankupaj. Nispa. hampa imam manta. Jesus minerja. Manachu hamkunapas kichi entindinkichi kay rikchanachisqayta? Hinatinqa imaynama entindiwaqchik wakintaqa? Chaytarpo runaqa Diospa palabran willakugmi. Wakin runakunaqa rikchakun, ñanman muhu wichigmanmi. Diospa palabranta uyariptinkum, Satanas chaylla hamuruspan urjurun sunjumpi tarpusqa Diospa palabranta. Wakin runakunañatagmi rikchakon, rangraman wichiykuq muhuman. Dios Diospa palabranta uyarispankum, kusisqallañachaskinko. Aswanja mana sapichasqa kasqanraykum, mana unaitachu kawsanko. Ñakarispa hinaspa Diospa palabranrayku chiqnisqa kasqankuwan, hukman yaruspam chaylla urmarunko. Wakin runakunañataqmi rikchakun kichka kichka ukuman wichiykuq muhuman. Paykunam pa palabranta uyarinko. Aswanja kay pachapi kaqkunamanta sinchita preocupakuspam kusikuyta tarinko llapa kapuqninkunallapi. Ingañasqa kaspankum aswan aswanraj kunatapas monanko. Tukuy kay kunarunapas unhong mangyaykuruptinmi, Dios papalabranja manayanapang ñachu. Wakin runakunam ichaja, allin alpamang muhu ichejina. Dios papalabranta uyarirospankum kasukunko, inaspam allin cosechajojina kanko. Wakin michulla granullamanta, kimsachunka rurojina. Wakin ñatajmi suhtachunka rurojina. Wakin ñatajmi pachakurorojina. Ratachkah mechiruan rikchanachisqanmanta. Jesus mi mipaykunata nerja. Yahachum ratachkah mechiruta churarunmanku kahun okuman, otah kawito okuman, manam. Chaytaha alto patakman michurana, sumahta kanchananpah. Pakasqa kahkunawan upallalla hawachis hawachisqam kanja. Uyariwaqniykunaqa kasukuychikya. uyarisqaykichikpiya yuyaymanaychi. Runakunapaq imam rurasqaykichikman hinam, Diospas aswanra hamkunapaq ruranja. niyog aswanraqmi yapasaq. Aslla kapog nintapas hechurusag. kapuqnintapas rikchanachis Muhuan manta. Jesús minerja. Dios pamunaychakusqanja kainam. pus chakrapi manta samakuq ripukung. Chaymi punchawkuna pasan. Chay tarpusqan muhuñataqmi wiñamun. Tarpuqmi ichaga mana yachanchu imayna muñasqanta. Chaytaqa allpam manta wiñachimun. Ñawin puntata wiñamuspanmi hatun yaspan ispigamun. Chaymi puhuruptin ñataq rutunaña. Chaynataqa rurana kusicha chayaramusqanraykum. Mustasa muhuwan rikchanachisqanmanta. Huktawanmi Jesus nirja. Imawantah tupachichuan Dios pamunaychakushanta, imaynatah chayhakangman, chayhakangman allpapi tarpusqa mustasa hinam. Chay mujujariki, wakin mujukunamantapas taksacharaqmi. Wiñaruspanmi ichaqa, lliw jurakunamantapas aswan hatunraq. Altumpawaq urpitukunapas chaypim llantukun. Chayna rikchanachi kunawanmi kunata Jesus yachachirqa, entiende atinanku kamalla mana rikchanachispaqa, manama imatapas rimarhachu. rimarqachu. Disipulunkunamanmi ichaqa intindichirqa, lliwrimasqankunata. Sinchi wairata Jesus tanirachis tanirachisqanmanta. Tutaykuqtañan kunata Jesus nerja. Huchatayachin pasun waklauman, nispa. Llapa runakunata sajeruptinkuñam disipulunkuna, hina butipi kachkaqta Jesusta aparqaku. mi huk butikunapas rerja. Sinchillataña wayramuptinmi yakupas nisyu nisyuta chaimi Chaymi butimampas yajaña juntarurja. Jesús ñatajmi jipalaupi, saunakuykuspan puñukuchkarja. Rikchachispankun payta nirjaku. Yachachiko, manachu imapas hukusunki, chinka ikuchkanchikñam, nispa. Jesús mi wairata jacharja huchataniyataqmi Haukayayña, nerja. Chaymi Waira pasaruptin tukuy imapas hawkayarurja. Jesusmi disipulunkunata nirja. manchari mancharikun kichik, manachu Diospi kichik, nispa. Lyumpa llumpay Mancharis kikinkupura ninakurqaku. Pima Kairunaja, y yakupas kasunampaja, nispa.